Lezbozlu lirik şair Sapfo aramızda. Okuyanlar Sumru Ağır Yürüyen ve Vasiliki Papayoriou. Müzik Orçun Baştürk. Ε με τιμίαν επόησαν έργα τα σφά δίσε. Verdiler bana eserlerini, şanlı kıldılar beni esin perileri. Οι μουσες που δοξαστεί με κάμαν δίνοντάς μου τα έργα τα δικά τους. Safo'dan bu hafta dinlediğimiz şiir Esin Pelleri. Türkçe çeviri Vasiliki Papayoryu, Yunanca çeviri Panages Lekatsas. Lezbozlu lirik şair Sapfo aramızda. Okuyanlar Sumru Ağır Yürüyen ve Vasiliki Papayoriou. Müzik Orçun Baştürk